بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين مراد الله مجاهد مهاجر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ديمقراطيزم تغرس دا درس مز دوامتي الحمد لله وتكن درس دا هم بز demokratlar tarafdan qo'yiladigan shubhalardan bittasini javobini bergan edik, unga raddiya bergan edik. Mana Yusuf alayhisolatu vasallam ham kofir podshoni oldida vazir bo'lib ishlagan degan shubhasiga raddiya bergan edik. Bugun ikkinchi shubhasi mana shundan iborat ekan. Najashi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning zamonasida Habashistonning podshosi bo'lgan. Shu odam ham shariat bilan hukm qilmadi, lekin u musulmon bo'lgan. Hech kim uni kofir demaydi. Tushunyapsizlarmi? Mana shubha shunday ekan. Payg'ambar alayhis solatu vasallamning zamonasida Habashistonda sahobalarga yordam qilgan u odam ham shariat bilan hukm qilmadi, lekin hech kim uni kofir demaydi. Va payg'ambar alayhis solatu vasallam shu Najoshi vafot qilganda uning janozasini ham g'oyibona o'qigan. Mana shu shubha ekan. Demokratlar Najoshining shu qissasini aytib, o'zlarining tog'utlarga hujjat qiladi. Mana tog'utlarimiz ham agar parlamentda o'tirgan tog'ut bo'lsin, hukm qilayotgan tog'ut bo'lsin, qazovat qiladigan, hukm qiladigan qozi bo'lsin, bu tog'utlar ham Qur'on, hadis bilan hukm qilmasa, bular musulmon turadi dedi, musulmon bo'ladi bular, kofir bo'lmaydi. Mana payg'ambar va salam shu Najoshi vafot qilganda shuni Abdun Solih degan bir nek solih banda edi degan buni. Bir solih banda edi degan va janoza o'qigan sahobalarga ham aytgan bunga janoza o'qinglar degan. Ustoz Abu Muhammad Maqdisi hafizahulloh aytadiki, Birinchi o'rinda shuni isbot qilish kerak bu demokratlar. Sarih, sahih, qat'iy hujjat bilan shuni isbot qilish kerak ki rosta Najoshi shariat bilan hukm qilmaganmi? Tushunyapsizlarmi? Shuni isbot qilish kerak birinchi. Shuni qayerdan bular aytdi buni? Qaysi hujjatga asoslangan holatda aytyapti bular buni? ustoz aytadiki faqat tatabba'tu aqawilahum min awwaliha ila akhiriha men avvaldan oxirigacha bularning shu hujjatlarni kitoblarni mukammal mutolaa qilib ko'rdim mukammal mutolaa qildim lekin hech qanday sahih dalil ya sahih hujjat yo'q alloh taolo aytadi qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin agar sizlar sodiq bo'lsanglar agar sizlar rostgo'y bo'lsanglar hujjatlaringizni beringlar Agar bular hujjatni berilmasa, falaysu minas sodiqin bal hum minal kazibin. Bular sodiqlar emas, bular rostgo'lar emas, balki bular koziblar, bular yolg'onchilar. Bu birinchi gap. Birinchi javob. Kesilar aytgansizlarga Najoshi radhiyallohu ta'ala anhu bu kishi shariat bilan hukm qilmagan. Mana shu da'voingizni isbot qilinglar. Lekin ustoz aytadiki, hech qaysi joyda shu isbot bo'ladigan hujjat yo'q. Ikkinchi javob. Ikkinchi javob shuki, biz ham shuni qabul qilamiz va muxolifimiz, ya'ni demokratlar ham shuni qabul qiladiki, Najoshi radhiyallohu ta'ala anhu shariat mukammal bo'lishdan oldin vafot qilgan. To'g'rimi? Hmm. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallam odami borki, payg'ambar alayhissalotu vasallam madomi bor ekan, shariat mukammal bo'lmaganda. Va shuni biz aytdik, ular ham aytadi, ki payg'ambar alayhissalotu vassalom o'shaga janoza o'qigan. Bundan o'zi-o'zi ochiq, oydan bilinib turibdiki, shariat hozir mukammal bo'lmagan, u kishi vafot qilgan. Mana shu oyat nozil bo'lishdan oldin vafot qilgan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakumul islama dina bugun men sizlar diningizni mukammal qildim va meni ne'matimni sizlarga mukammal qildim va raditu lakumul islama dina islomni din hisobda sizlarga rozi bo'ldim islomni sizlarga din qilib tanlab berdim va hammamiz bilamiz shuni ki shu oyat hajjatul vida ya'ni payg'ambar alayhisolatu vasallamning vidolashgan, xayrlashgan hajda nozil bo'lgan. Ummat bilan xayrlashgan hajda nozil bo'lgan. Va Najashi mata qabl al-fath bi kathir. Va Najashi radhiyallohu anhu Fath Makkadan ko'p oldin vafot qilgan. Mana shuni bildik. Ular ham shuni qabul qiladi, biz ham shuni qabul qilamiz. Kanajoshi shariat mukammal bo'lishdan oldin vafot qilgan. To'g'rimi? Mana shu hammamiz ittifoq qildik bunga. Mana shuni bildik ki Najoshi din mukammal bo'lgandan oldin vafot qilgan. Shuni bildik. Ular ham qabul qiladi, buni biz ham qabul qilamiz. Shunday bo'lsa, Najoshi faqat bilgan narsani o'rnatish kerak. Din mukammal bo'lmagan hozirgacha. Bilgan narsani o'rnatsa bo'ldi. Qur'oni Karim ham shuni aytgan. ki bilgandan keyin boshqalarga yetkazing. Tabliq qiling, boshqalarni Alloh taoladan qo'rqiting deb Alloh taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamga aytgan. Wa uhiya ilayya hadal Qur'an li unzirakum bihi wa man balag. Shu Qur'on menga vahiy bo'ldi, nimaga? Toki men shu Qur'on bilan sizlarni Allohning azobidan qo'rqitay. Wa man balag va kimga shu itken bo'lsa, Qur'onning ilmi u ham shu ishini qilsin. Mana birodirlar, madomaki siz biron shariatdan bexabar tursangiz, madomaki siz shariatning bironta hukmidan bexabar tursangiz, siz uzrlik hisoblanasiz, to'g'rimi? Mana qancha odamlar bor, misol uchun bu yerda <coughs> qaboilda hozirgacha sunnat qilishini bilmaydi. Katta-katta odamlar bilmaydi. U gunohkor emas. Bilmasa u ilmi yo'q, jaholat g'olib. Va o'sha vaqtda biz zamonamiz kabi itkizish imkoniyatlar ham shu darajada yo'q edi. Hozir bir telefon qilib Arabiston, Amerika, Afrikaga itkizib qo'yasiz. Turbetlar bor, internet, u bu hammasi bor, lekin u zamonda shunday yo'q edi. Balki ba'zi odamlar yillab o'tib ketar ediki, hech narsani bilmas edi. payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning huzuriga borgandan keyin bilar edi faddinu mazala hadisan din yangi edi va Qur'on nozil bo'lib turgan shariat mukammal bo'lmagan edi va shunga dalilimiz nima ko'p yaxshi oshkor dalil olib keltirdi bu yerda ustoz aytadiki abdulloh ibn masud radhiyallohu taala anhu Najoshi rahimahulloh tarafdan qaytib keldi ya'ni Habashistonning 2-hijratdan qaytib keldi. Aytadiki, o'sha vaqtda biz namoz o'qiyotganda ham bir-biriga salom berar edik. Mana bir kishi namoz o'qiyapti, biz assalomu alaykum desak, u va alaykum salom deydi namozda. Endi biz Habashistondan Najoshining oldidan qaytib kelsak, ham shunday qildik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namozda ekan, Men assalomu alaykum desam, menga javob Va Men hayron bo'lib qoldim, mendan xafa bo'ldim, nima bo'ldi? Keyin aytdiki, inna fi salati shughlan. Namozda bir mashg'uliyat bo'ladi. Ya'ni Alloh taolo bilan inson mashg'ul bo'ladi. Namoz insonning va maxluqlar bilan gaplashadigan o'rin emas. deb tushuntirib qo'ydi. Ustoz aytadiki, qaranglar, Najashining oldida o'tirgan bu sahobalar arabchani ko'p yaxshi bilar edi. Arab bular. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yangiliklarini izlab turar edi. Nima yangilik bo'ldi ekan? Lekin shunday bo'lsa ham namozda gaplashish mansux bo'lgan hukmini bilmadi. Vaholaki namoz maxfi narsa emas, Har kun 5 marta odamlar bilan kecha kunduzi o'qiladigan ibodat bu. Shuni bilmadi. فكيف بسائر العبادات والتشريعات والحدود التي لا تتكرر كتكرر الصلاة namoz kabi oshkor alaniya bo'ladigan ibodatini bilmagan bo'lsa Abdullah bin Mas'ud roziyallohu anhu kabi mufti, faqih u kishi bilmagan bo'lsa shuni hudud, yangi kelyotgan hukmlari uni qanday bilar edi? Namoz kabi shunda oshkor har kunda kechada 5 marta odamlar bilan oshkor o'qiladigan narsani bilmasa Habashistonda turib boshqa hududlar yangi-yangi kelyotgan qonunlarni qanday bilar edi Najoshi buni? Shuning uchun biz aytamizki, bugungi kunda demokratizmning shirk aqidasida najis bo'lib turgan odamlar shuni aytib oladimi? Ki ularga Qur'on ya islom ya din mukammal kelmadi hozirgacha. Bo'lmasa qanday qilib Najoshi radhiyallohu ta'ala uning holatini o'ziga qiyos qiladi? To'g'rimi? Najoshi radhiyallohu ta'ala uning holati shu bo'lganki, birodarlar, shariat mukammal bo'lmagan vaqt o'sha. Hozir bu demokratlar shuni aytib oladimi? Ki bizga Qur'on mukammal kelmadi, ya shariat mukammal bo'lmadi. Shuning uchun biz ham Najoshi kabi shariatni o'rnatmasak ham musulmon bo'lib turamiz biz. Bu qiyos bo'lmaydi. Bu ulchov noto'g'ri bu. Ipni temir desa, temirni ip desa bo'lmaydi. ip ham uzun turar ekan, temir ham uzun turar ekan deb ikkisini ko'rsatib odamlarni aldab tursak bo'lmaydi. ip boshqa narsa bo'ladi, temir boshqa narsa bo'ladi. Bu qiyos ma'al fariq bu. Ikkita o'lchalayotgan narsa bir-biriga o'xshamaydi. 3-chi. 3-chi javob. Agar shuni bildik, agar shuni tushundik, bildik, Najoshi Najoshini vaqtida shariat mukammal bo'lmagan edi. Shunda shuni ham bilamizki, Najoshi o'zining vaqtida bor shariatni o'rnatgan edi. Va kimki da'vo ki yo'q o'rnatmagan edi, uning da'vosi qabul bo'lmaydi magar hujjat bilan. Qul hatu burhanakum in kuntum sodiqin. Agar sizlar rostku bo'lsizlar, sodiq bo'lsizlar, ki rosta najoshi shariatni o'rnatmagan edi, dalilni olib keltiringlar. Lekin biz aytgan narsaga dalil bor. Biz aytdikki, Najoshi bilgan narsani o'rnatgan. Shunga dalilimiz bor. Birinchi dalil. O'sha vaqtda Najoshi vafot qilayotgan vaqtda ergashish vojib bo'lgan narsalar nima edi? Tauhidga iymon keltirish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga iymon keltirish va nasroniy bo'lsa, Isa alayhissalom to'g'risida shu iymonni keltirishki, Isa alayhisolatu vasallam Allohning bandasi va Allohning rasuli. Iloh emas. Shuni qilgan edi. Va aytadiki, Umar Sulaymon Ashqar degan odam mana bu demokrat odam dedi. Shu o'zining kitobida shu qissasini yozgan dedi. ki Najoshi tauhidga iymon keltirgan, Allohning vahdoniyatga, Allohning birligiga, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga va Isa alayhisolatu vasallamning bandaligi va rasulligiga iymon keltirgan. Bo'ldi endi. Va shuni va shu aqidasini xat shaklida yozib payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga jo'natgan. Birinchi dalil. Ikkinchi dalil. Peygamber aleyhissalatü vesselamge beyat ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem icazet bersa hicretke hem razı bugün o. Ve hazır aytilgen hatta şuna hem yozgen. Ennehu kad baya'a Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ki Nacaşi Allah'ın Resulü'ne bayat kıldı. Ve baya'a ibnun lehu Ca'far ve ashabuhu. va uning bolasi va uning bolasi Ja'far va Ja'far radhiyallohu ta'ala anhu ning birodirlar sheriklarga bay'at qilgan. O'sha vaqtda Ja'far radhiyallohu ta'ala anhu Najoshini oldida edi. Bilasizlar-a shuni? Va aslama ala yadayhi lillahi robbil alamin. Ja'far ning huzuriga kelib radhiyallohu anhu Najoshi radhiyallohu ta'ala anhu iymon keltirgan, bay'at qilgan. Ja'farning vositasi bilan Allohning rasuliga bay'at bergan. Va shu xatda shuni ham yozgan. Ki mana men o'zim o'g'lim Ariha binul Asham ibn Abjar shuni ey Rasululloh xizmatingizga jo'natdim. Va shuni ham yozgan. In shi'ta an atiyaka fa'altu ya Rasululloh. Ey Allohning payg'ambari agar xohlasangiz ki men kelay huzuringizga, men shunga itoat qilaman. Men kelaman huzuringizga boraman. Fa innani ashhadu anna ma taqulu haqqun. Men shunga guvohlik beramanki, siz aytayotgan narsasi hammasi haqdir. Mana Najoshi radhiyallohu ta'ala anhu shuni xatta yozib jo'natgan. Endi Biz aytgan dalilimiz isbot bo'ldi. U kishi tauhidga iymon keltirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarligiga iymon keltirdi. va Isa alayhisolatu vasallamning bandaligi va rasulligiga iymon keltirdi. Isa alayhisolatu vasallam Isa alayhisolatu vasallam iloh maslikka iymon keltirdi. Mana birodarlar, Najoshi radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning huzuriga jo'natgan xatning xulosasi shu. va biz aytgan narsa isbot bo'ldi. Ke shariat mukammal bo'lmagan qadar musulmon odamga lozim bo'lgan narsa nima edi? Tauhid. Payg'ambar salatu vasallamning payg'ambarligi bo'ldi. Va o'sha vaqtgacha nozil bo'lgan masalalari. Va shu hammasi sabit bo'ldi bu yerda. Ke Najoshi o'zi aytayapti mana. Kim men sizni payg'ambar deb bilaman va siz aytayotgan hamma narsasi haq deb guvohlik beraman dedi. Shahodat beraman dedi. Shu gap endi mukammal bo'ldi. Endi mumkin shu xat jo'natgandan keyin vafot qilgan bo'lsa kerak. Va ya payg'ambar alayhisolatu vassalom o'sha vaqtda Najoshiydan shuni xohlamagan bo'lishi mumkin. Ki hozircha bir Madinamizni mustahkam qilib, kin oldiga qadam bosamiz degan niyat ham bo'lish mumkin. Lekin shu narsalar hammasi zohir bo'lmagan narsalar. Oshkor emas, shunga hech qanday dalil yo'q. Kull hadhihi kull hadhi umurun ghayru zohira. G'ayri zohiri masalalari hammasi buyinat fil ولا بينت في القصة وشو قصة ده هم يوق فلا يحل الجزم بشيء منها istidlal bihi shunday narsalar bilan hech dalil qilsa bo'lmaydi. U dalil bo'lmaydigan narsalar bilan qanday qilib tauhid bilan kurashadi odam? Va dinning asosiyatiga qadam bosadi nauzu billah. Dinning dinning yana asosiy narsalarni poymol qilib tishaydi. Qanday bo'ladi bu? Bir hujjat bo'lmaydigan narsasi bilan demokratizmni isbot qilib Mana najoshi ham qilmagan ekan, biz ham qilmaymiz, biz ham musulmonmiz, biz ham musulmonmiz deb o'tirsa bo'lmaydi, birodarlar. 3-chi. <coughs> Najoshi birinchi o'rinda biz nimani aytdik? Ki najoshi tauhid Payg'ambar alayhisolatu vasallamning payg'ambarligi va Isa alayhisolatu vasallamning Isa alayhisolatu vasallam ilohmasligi shunga shuni iqror qilib xat jo'natgan edi. Va ikkinchi bay'at qilgan edi. Hijratga ijozat so'ragan edi. Endi uchinchi payg'ambar alayhisolatu vasallam va payg'ambar alayhisolatu vasallamning diniga va shu dinga ergashgan sahobalarga ansorlik qilgan edi. Najoshi radhiyallohu ta'ala anhu muhojirlarga ansorlik qildi va ularga joy berdi va ularga tinchlikni muyassar qilib berdi va himoyaga oldi. O'zining himoyasiga oldi musulmonlarni va ularni yordamsiz tashlab qo'ymadi va Qurayshga ham topshirmadi. Mana qissani bilasizlar. Amr bin As radhiyallohu ta'ala anhu borgan edi. Borib bularni so'ragan edi, lekin Hajoshi ularni, lekin Najoshi ularni topshirmadi. Ya'ni hammamiz bilamiz. Va na Habashistonlik nasoralarga shuni ijozat berdiki, bu musulmonlarga yomonlik qilsin. Bu musulmonlarga azor berishdan Habashistonlik nasoralarni ham tusdi. Vaholaki musulmonlar o'zining haq so'zini, haq aqidasini ularning oldida aytgan birodirlar. Ularning nasroniy poplari kelib munozaralashgan vaqtda Isa alayhisolatu vasallam kim bo'ladi deganda de, Ja'far radhiyallohu ta'ala anhu da'vat qilgan. Innahu Abdullohi va rasuluhu degan. Maryam surasida bor Isa alayhisolatu vassalam va onamiz Maryam alayhissalam u kishining qissasini hammasini o'qib bergan, tilovat qilib bergan. O'sha vaqtdagi nasroniylarning aqidasiga qarshi musulmonlarning haq aqidasi umuman e'lon bo'lgan. Bundan keyin ham shu musulmonlarga azor berishga qo'ymagan. Yana bir xat bor. O'sha xatda Najoshi payg'ambar alayhisolatu vasallamga jo'natayotganda shuni aytganki, ke men mana men o'g'limni 60 ta Habashistonlik odamlar bilan jo'natyapman." O'zini o'g'lini 60 ta Habashistonlik musulmonlar bilan birga jo'natgan. payg'ambar alayhisolatu vassalomning huzuriga va kullu zalika nusratan lahu wattiba'an va tajidan bu hammasi nima uchun qilgan Bu hamma ishlarni nima uchun qilgan? Payg'ambar alayhisolatu vasallamga yordam berish uchun, ergishish uchun va Payg'ambar alayhisolatu vasallamni qo'llab-quvvatlab, kuchaytirish uchun qilgan. Lekin birodirlar, shu hamma narsani kim yozgan? Umar Sulaymon Ashqar degan bu demokratlarning bir ilmlik odam yozgan. Shu xatlarni ham keltirgan o'zining kitobida. Bundan keyin ham aytadi, ki anna najashiya lam yahkum bi shariatillah. Ki najashi Allohning shariati bilan hukm qilmagan, lekin sizlar bildilar va hada kama arafta kazib va iftira'un ala zalikal muwahhid. Bu yolg'on dedi, bu tuhmat dedi, u muvahhid tavhidiy podsha ustiga. Hammasi tuhmat ekan bu. Balki haq gap shuki, haq gap shuki biz shuni aytaylik ki Najoshi bilgan narsani o'rnatgan. Va kimki aytsa yo'q o'rnatmagan, u dalilni olib kelsin, dalilni olib kelolmasa, u yolg'onchi bo'ladi. Va dalilda ham hujjat bo'ladigan dalillarni olib kelsin. Tarix kitoblaridan, u bu qissa kitoblaridan unday bunday degan gaplarni keltirmasin. Biz ustozimiz bir ustozimiz bor edi. U kishi bizga tushuntirmoqchi bo'lganda shunday qilib tushuntirganki, tarixchilar va muhaddislarning hujjatlarning orasida qancha farq bor? Mana shunday farq bor deb tushuntirgan. o'tin bozoriga borgansizlar a? Hmm. O'tin bozorida turadigan tarozini ko'rgansizlar a? O'shanda u tarozuda 1 kilo 2 kilo kuboyib qolsa ham mayli deydi u. To'g'rimi? Ammo zargarning tarozusini ko'rganmisizlar? Kichkina tarozusi o'sha tarozuni ham bir shishadan yasalgan bir kichkina sanduqcha bo'ladi, uni ichiga kirgizib qo'yadi. va tillani o'lchagan vaqtda shamol uruvchini ham tashqaridan kelayotgan shamollarni ham hammasini bekitib tashlaydi. Tillani qo'yadi va toshini qo'yadi, undan keyin shishasini ham bekitib qo'yadi. O'shaning ichida uni o'lchaydi. Mana bu muhaddislarning tarozusi ekan, birodirlar. Mufassirlarning tarozusi shunday bo'ladi, birodirlar. Ahli ilmlarning tarozusi. Ammo tarixchilarning tarozisi bu o'tin bozorining tarozisiga o'xshaydi. 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo agar ko'proq o'tin ketib qolsa, ketib qolsin deydi. Mana bu tarix kitoblarida birodarlar har xil narsalar kirib keladi. Ratbi yobis, quruqi, huli, hamma narsa kirib keladi. Shuning uchun u narsalarni hujjat qilib bizga bermanglar. Hujjat tip toza oshkor bo'lsin, pokiza bo'lsin. Tarix kitoblaridan ko'tarib u bu deb o'tirmanglar. Mana bir she'r ham bor. Imom Qahtani Andalusi rahimahullohu taala o'zining kitobi, o'zining qasidasi Nuniyada aytgan buni. La taqbalanna min at-tawarikh kullama jama'a ar-ruwat wa khatta kulli banani. Tarixdan hamma narsani qabul qilmanglar. Har ravi jam qilgan narsalarni va har barmoq yozib tashagan narsani qabul qilmanglar. اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان سيما ذوي الأحلام والأسنان حديث طازة حديثنا حديثنين أهلدن رواية قلين خاصة va yosh katta odamlarni rivoyat qiling. Ular tushunib, tajribasini qilib, yaxshi tekshirib, hadislarni odamlarga taqdim qiladi. Mana Umar Sulaymon Ashqar kabi odamlarga biz shuni aytamiz. Siz ilmingiz bor, shunday bo'lsa to'g'ri hujjatni keltiring. Najashi radhiyallohu ta'ala anhu payg'ambar alayhisolatu vasallamga iymon keltirgan, bay'at bergan, yordam qilgan, ansor bo'lgan, shunday odamga tuhmat qilmang deymiz. Allohdan qo'rqing deymiz. 4-dalil. Najoshining shu qissasida mana bir shunday podshaning qissasi oldimizda keladi. Ki bir podsha bor edi. U kofir edi, keyin musulmon bo'ldi va o'zining mansabida bor edi u. Tushunyapsizlarmi? Oldindan podsha edi u. Podsha bo'lgan vaqtida kofir edi. Islom dinini bilgandan keyin musulmon bo'ldi. O'zining islom diniga bor vafodorligini va itoatini payg'ambar alayhisolatu vasallamga mukammal taslim bo'lib ko'rsatdi. Qanday qilib ko'rsatdi? O'zini o'g'lini jo'natdi. Ariha degan o'g'lini jo'natdi va o'zining qavmidan 60 ta odamlarni jo'natdi va payg'ambar alayhisolatu vasallamdan hijrat ijozatini so'radi. Ki men huzuringizga boray hijrat qilay. Va o'zining payg'ambar alayhisolatu vasallamga yordam, diniga yordam va sahobalarga yordamni oshkora qildi. Undan ham o'tib o'zining aqidasidan bezorligini e'lon qildi. O'zining qavmning, o'zining bobolarining Isa alayhisolatu vasallam to'g'risida bor noto'g'ri aqidasidan bezorligini ham e'lon qildi. Va haq talab qilish, dinni o'rganish va payg'ambar alayhisolatu vasallamni oldiga borish, borib payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzurida o'tirib dinini o'rganishga harakat qildi va bu hammasi din mukammal bo'lishdan oldin bo'lgan. Mana shu hadisda kelgan va sahih voqealarda kelgan surati shu. Shu podshaning surati va hayoti shunday bo'lgan. Va biz muxoliflarimizga aytib qo'yamizki, agar gap shunday bo'lmasa, balki bunda aksi bo'lsa, uni isbot qilinglar. Lekin bi dalilin sarihin sahihin. Oshkor sahih dalil bilan. Amma tawarix fala tusmin va la tughni min ju' wahdaha dun isnad. Amma tarix kitoblari bu sanadsiz bo'lsa hech foydasi yo'q. Bun um bilan hujjat qilib o'tirmang. Endi shuni aytamiz. Ki Najoshiyning holati shu bo'lgan. Ammo demokratlarning holati qanday? Hech qanday qiyoslaydigan joyi yo'q. Demokratlar o'zlarini islomga mansub qiladi. Lekin demokratizmda bor aqidasidan bezorligini e'lon qilmaydi. To'g'rimi? demokratizmda bor, islomga qarshi, tavhidga qarshi narsalarga narsalardan bezorligini e'lon qilmaydi, balki unga o'zini nisbat qiladi va faxrlanadi. Va biz aytgan edik oldin, demokratizmning birinchi o'rini, birinchi asosi nima? Xalqning hokimiyati. Xalqning hokimiyati deb odam o'zi-o'zi mushrik bo'lib ketadi. Xalq qanday hokim bo'ladi? Inil hukmu illa lillah deydi Alloh taolo. Hokimiyat Allohniki, xalqniki emas. Xalq agar aytsa araq ichish harom bo'lsin, ha, bo'ldi, ijozat yo'q. Xalq agar aytsa yo'q, araq ichish joiz bo'lsin, bo'ldi ijozat. Bu shirk bo'lmasa, bu nima ekan bu? Kufr bo'lmasa nima ekan bu? Alloh taolo aytgan hukmiga xalqdan rozilik so'rash. Bu kufr bo, shirk bo'l. va la yushriku fi hukmihi ahada. Alloh taolaning hukmida hech kimni sharik keltir keltirmasligimiz kerak. bu demokratlar shunga iymon keltirgan bu demokratizmga va shunga faxrlanadi ular. Mana biz xalqga hokimiyatni beramiz dedi. Xalq nimani so'rasa o'shani beramiz dedi. Mana quloqlarimiz ularning shu gaplardan eshitib-eshitib charchab ketdi. Xalqqa hokimiyat beramiz dedi. Kecha kunduz aytadi buni bular. Najoshi radhiyallohu ta'ala anhu nasroni dinidan bezorligini e'lon qilgan, ammo bular demokratizm dinidan bezorligini e'lon qilmaydi. Balki ular shun <coughs> balki ular demokratizm dinini maqtaydi, ta'riflaydi va odamlarga ham shuni tushuntirib beradi va odamlarga da'vat qiladi. Mana shu dinga kiringlar dedi. Va o'zlaringizga bizdan iloh yasanglar, biz sizlarga qonun yasab beramiz dedi. Yana ikkinchi gap shuki, Najoshi roziyallohu taolo anhuning vaqtida din mukammal bo'lmagan edi. Din mukammal bo'lmagan vaqtda bo'lgan ishlar u najoshiyning vaqtida. Ammo hozir din mukammal bo'ldi. Qur'on mukammal, sunnat, hadis hammasi mukammal. Shu mukammal bo'lgandan keyin bularning shu hujjatlari va bularning shu qiyos umuman noto'g'ri bu. Ustoz aytadiki, "Fa billahi alaykum." Alloh Allohning qasami bo'lsin senga. Allohning nomi bilan aytaman senga dedi. Kim bo'lishdan qat'i nazar. bugungi kunda bu xabis suratni, sassiq suratni, qorong'i suratni siz bir shunday odamning surati bilan o'xshatmoqchimisiz? Ki u islomda ham yangi bo'lgan, haqni izlab yurgan, haqqa yordam bergan va o'sha vaqtda shariat ham mukammal bo'lmagan. shattana shattana bayna suratayn wal halayn. Dedi bu ikki surat va ikki holatda hech qanday munosabat yo'q. Vaylul lil mutaffifin kam ulchovchilarga vay bo'lsin, halokat bo'lsin. Allazina idza ala an-nas yastawfun. Agar bular odamlardan olsa ko'p qilib oladi. O'lchashda o'zlari olsa ko'p qilib oladi. Va idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lekin odamlarga o'lchab bersa, vazn qilib bersa, kamaytirib qo'yadi. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim. Bu o'lchovda xiyonat qiladiganlar bular gumon qilmaydimi ki bular ham bir kun bir buyuk kun uchun jam bo'ladi bular. Qiyomat kunida hammalar jamlanadi. Bular shundan qo'rqmaydimi? Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Bu ishlarni qiladiganlar shuni aqida qilmaydimi? Ki bular ham bir kun qiyomat kabi buyuk kunda jamlanadi hammasi. Hammasi jam qilinadi. Mana bu demokratizmga iymon keltirganlar ham shuni bilsin. Ki Alloh taolaning dini bilan o'ynab turganlar ham bir kun hashar maydonida qiyomat kunida Alloh taolaning huzuriga borish kerak. Birodirlar, alhamdulillah ikkinchi shubha va uning ko'p foydalik javobini ishtik. Alloh taolo o'zi bizni hidoyat yo'liga mustahkam qilsin, sobit qilsin. Amin. Mana 3-shubhasi bor ekan. 3-shubha shundan iboratki, demokratizm shura deydi bu. Islomda ham shura bor ekan, demokratizmda ham shura bor ekan. Parlamentda o'tirishlik, shura qilishlik bu. Maslahatlashish, mashvara qilish uchun o'tiramiz, xolos. Bu islomda bor narsa, biz qilsak nima gunoh qildik deydi. Ustoz aytadiki, ba'zi ko'r va shapranglar o'zining botil kufri demokratizm shu dini uchun Alloh taolaning shu qavlidan shu farmondan mu'minlar muvahhidlar uchun nozil bo'lgan shu oyatdan dalil qiladi. O'zlariga hujjat qiladi. Va amruhum shura baynahum. Ya'ni ularning ishlari o'zaro shura oralik bo'ladi. Va biqoulihi ta'ala lin-nabiy sallallohu alayhi va sallam Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolaning shu buyruqdan ular hujjat qiladi. Va shavirhum fil amr. Ke ishda mana bulardan sahobalardan maslahat so'rang. Mashvara qiling bular bilan. Bular o'zlarining sassiq demokratizmni shura deb bunga shar'iy diniy rangini bermoqchi bo'ldi va shu kufrni bir shar'iy rang bilan bo'yab qo'ymoqchi bo'ldi. Va shun orqali nima qiladi? Demokratizmni joiz deb ummatga tushuntiradi. Mana biz shuna javobini aytamiz dedi ustoz. Birinchi javob shuki, haqiqat o'zgarmasa, nomlar o'zgarsa, uni hech foydasi yo'q. Misol uchun bir botil bor, botil. Bir botilka bor. Shu botilkada ariq bor. Ustida sharbat deb nom yozib qo'ysa, haqiqat o'zgaradimi? Ya misol uchun demokratizmga o'xshaydigan bir misolini beraylik. Bir gilos bor, istikan bor, un ichida po'q bor. <laughs> Va po'qni ustida mana bu sut ekan deb yozib qo'ysa, u sud bo'ladimi? Yo'q. Yo'q. Haqiqat o'zgarmagan qadar nom bilan hech narsa o'zgarmaydi, birodirlar. Muhim bu yerda shu emas. Sizlar nima narsalar bilan ummatni aldayapsizlar? Muhim bu yerda shuki, demokratizm aslan nima ekan? Shuni aytinglar bizga. Sizlar bu intixobot orqali parlamentga kirish orqali ummatni aldamanglar dedi. Fa in dahiktum alan nas va qada'tumuhu falan tastati'u zalika ma'alloh. Agar sizlar odamlarning ustiga kulsilar va ularni aldasilar, shuni Alloh bilan qilolmaysizlar. Innal munafiqina yukhadi'una Alloh va huwa khadi'uhum. Albatta munofiqlar Alloh taolani aldamoqchi bo'ladi. Va hol shuki, Alloh taolo ularni aldayapti. Lekin ular uni bilmaydi. Yuhadi'unalloha vallazina amanu. Bu munofiqlar Alloh taolo va musulmonlarni aldamoqchi bo'ladi. Va ma yuhadi'un va ma yakhda'una illa anfusahum va ma yash'urun. Lekin haqiqat shuki, ular o'zlarini aldayapti. Lekin ular his qilmaydi. Ular buni sezmaydi. فتغيير اسماء الاشياء لا يغير احكامها Narsalarning nomini o'zgartirish bu o'sha narsalarning hukmini o'zgartirmaydi. Va la yuhillu haraman va la yuharrimu halalan. Na biron haromni halol qiladi va na biron halolni harom qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadisda aytganlarki, la yastahillanna toifatun min ummati al-khamra meni ummatimdan mana e'tibor beringlar shu kalimaga meni ummatimdan deydi ular o'zlarini musulmon deb ko'rsatadi meni ummatimdan bir toifa araqni o'ziga halol qilib oladi qanday bi ismin yusammunaha iyyahu bir boshqacha nomini qo'yib halol qilib oladi. Mana shu hadisni Imom Ahmad rahimahulloh o'zining Musnad kitobida Ubada bin Somit radhiyallohu ta'ala anhu dan rivoyat qilgan 22704-hadis. Mana payg'ambar salatu vasallam aytgan buni. Mana ahli ilmlar bir kishi agar tauhidni suksa va tauhidga qarshilik qilsa va shuni aytsaki, mana bu xorijlarning dini ekan, mana bu takfirilarning dini ekan deb tavhidni so'kib-so'kib tursa, navozi billa buni kofir degan ahli ilmlar. O'zi aytayapti. Mana bu xorijlarning dini, bu takfirilarning dini shu orqali nima ishni qilyapti? Tavhidni so'kyapti. Va tavhidga qarshilik qilyapti. O'ziga bir parda yasab qo'yganda Mana xavorijlar shunday der ekan deb tauhidni so'kib ketadi. Mana takfirlar shunday der ekan deb tauhidga qarshilik qiladi. Buni kofir degan ahli ilmlar. Wa kaffaru man hassana ash-shirka wa sawwaghahu aw fa'alahu wa huwa yusammihi bighayri ismihi. Wa biron agar shirkni chiroylik qilib taqdim qilsa, uni joiz qilib ko'rsatsa, ya o'zi qilsa, lekin qanday nomini o'zgartirib buni ham ahli ilmlar kofir degan xuddi bu demokratizm ga iymon keltirgan demokratlarga o'xshab bular ham bu demokratizmni bu kufr va shirk dinni shuro deb nomlab buni joiz demoqchi buni odamlarga chiroyli ko'rsatmoqchi va odamlarni shunga da'vat qilib shunga chaqirmoqchi. Fa bu'dan bu'dan de halokat bo'lsin sizlarga, halokat bo'lsin sizlarga. La'nat bo'lsin sizlarga dedi. Bu demokratlar aytadiki, biz parlamentga nima uchun kiramiz bilasizlarmi? deb bizga so'z erkinlik bo'ladi. Da'vat erkinlik bo'ladi. Shuning uchun kiramiz dedi. Ustoz aytadiki, bu erkinlik ham botil ekan, kufri ekan bu. Bu bir lag'u gap ekan bu. Bular din erkinlik va so'z erkinlik degan ma'nosi shuki, bularning dinining ichida erkinlik bor. Ya'ni kimki bularning dinining ichida o'tirib shu gaplarni aytsa, unga ijozat bor. Tushunyapsizlarmi, birodarlar? Ya'ni demokratizmning chegarasida o'tirgan holatda Siz so'z qilsangiz, gapirsangiz sizga ijozat. Lekin mana tauhidul uluhiyya, tauhidur rububiyya, tauhidul asma va sifat, tauhidul hakimiyya deb siz islom dinini tushuntiraman deb o'tirsangiz sizga ijozat yo'q. Mana shu jihad fi sabilillah deb bir da'vat qilingchi, undan keyin qanday qiladi sizga? Bular so'z erkinlik deb Allohning kalomiga ijozat bor, demaydi. Jihodga da'vat qilib olasiz demaydi. Mana zulm bo'lyapti, bularga qarshi jihod qilishimiz kerak deysangiz, o'sha kuni sizni so'lab qo'yadi. O'sha kuni sizni tashlaydi qamoqxonaga, zindonga. Bo'lmasa nima uchun bugun butun radiolar, televizionlar, parlamentda o'tirgan bu shapranglar, to'tilar xohlagan narsani bizga qarshi aytadi, lekin biz bir Bizga ham yarim soat vaqt bersinglar deysiz, biz e, vaqt bermaydi bular. Ikkita demokrat o'tirib oladi, mujohidlar mana shunday ekan, mujohidlar mana shunday ekan. Voy ahmoq, mujohidlar tarafdan gapirish uchun mujohid bo'lish kerak-da u. Ikkisi bir xil shayton, ikkisi o'tirib tahlil qilib o'tiradi. Katta tahlilchi dedi bu. Hech narsani bilmaydi aslan u. mujohidlarning holatini, asl holatini bilmaydi u. Josuslar orqali holatini oladi. Agar u agar uning ba'zi gaplar o'xshab ketayotgan bo'lsa, u josuslar orqali olayotgan xabarlar u. Xuddi shayton bor-ku. <laughs> Nimadan osmonning oldiga borib, yarim gapini olar edi, yarim gapini olmas edi, ololmas edi, shunday holat bor edi. Kohinlar ga kelib, undan keyin shu shayton shuni o'rgatadi. Bu tahlilchilar mana yarim sochi ketgan, boshi airportga o'xshaydi. Shu badbaxtlarning shu boshiga kelib u shayton o'tiradi. Tayyora bilan kelib tushadi bu boshiga. Shuning uchun ularning sochlari yo'q. Siz bular ko'p tafakkur qilib donishvor bo'lib ketdi deb o'ylamang. Bular josuslar orqali xabarlarni oladi. Agar bularda so'z erkinlik bo'lsa, rostda insof bo'lsa, adolat bo'lsa, bular mana mujohidlar tomonidan sizni chaqirish kerak. Bir mujohid odamni chaqirish kerak va ular tomonidan bir Obamaning bir farzandini chaqirish kerak. <laughs> mana endi gaplashaychi. Yarim soat, vallohi qasam ichib aytaman, yarim soat oldimizda o'tirilmaydi bular. Lekin bizga so'z erkinlik yo'q aslan. So'z erkinlik degan da'vo bu demokratlarga bor. ya boshqa izmda musulmon bo'lmagan, haqiqiy musulmon bo'lmagan yarim musulmon, mu'tadil musulmon bularga ijozat bor. Lekin bizga ijozat yo'q. So'z erkinlik bu faqat bularning o'zlarining diniga kirgan odamga. Shuni bilib olaylik. Wal kufru millatun wahida. Bu kufr hammasi bir ummat birodirlar. Ha, bularning darajalarida farq bor. Itlar hammasi bir xil. Rangida farq bor. Qorasi bor, oqi bor, sariqi bor, har xil bor. Lekin hammasi bir xil demokrat. Hammasi bir xil kofir. Demokrat kofir. Mulhid kofir. Ilmani dinsiz. Mana bu dinsiz ham birodalar ikki qism ekanda. Bittasi bor, mukammal dinsiz u. Allohni ham nauzu bilan inkor qiladi u. Mana rus mulhidlar. Yana birsi bor, bu yarim dinsiz, yarim mulhid u. Dinni oshkor inkor qilmaydi. Lekin siz agar aytsangiz, mana bu hokim bu namoz o'qimaydi, roza tutmaydi, uni qilmaydi, buni qilmaydi desangiz nima dedi? U uning shaxsiy ishlari deydi. Uning shaxsiy ishlariga aralashishga sizga ijozat yo'q deydi. Tushundingizmi? Mana bularning gaplari shunday bo'ladi. Shunday bilib olasizlar bularni. Nimaga boshqa odamlarning shaxsiy ishiga aralashasizlar deydi. Uning xotini parda qiladimi, qilmaydimi, nima ishingiz bor deydi. Bu shaxsiy ishlar emas, bu jamiyat ishlari. Uni xotini pardasiz chiqsa, buni xotini pardasiz chiqsa, undan jamiyatni buzadi. Nima qanday bo'lib bu shaxsiy ish bo'ldi? Mana bular ham mulhid, lekin yarim mulhid. Jur'ati yetmagan mulhidlar. Ammo rus mulhidlar ularni jur'ati ko'p ekan. Bo'ldi, hamma narsada inkor qilib tashadi. Ammo bu qalbida inkor qiladi, lekin so'zida aytilmaydi. Qo'rqadi. Ergashganlar uning haqiqiy kofirligini bilib qoladi. Shundan qo'rqib mukammal dinsizini, sekulerligini, mukammal ilmaniyligini aytilmaydi. Faqat farq shu birodirlar. Bo'lmasa hammasi bir xil bo'lar. Bo'lmasa misol uchun Abu Muhammad Maqdisi, bu kishi jihad maydonidami bugun? Qur'on ko'targanmi? Yo'q, shu kitoblarni yozgan. Abu Qatoda va hokazo zindonda o'tirgan ko'p birodirlarimiz bor. Qalam bilan jihad qilib o'tirgan ular. Ularni nima uchun ushlaydi? Agar so'z erkinlik bo'lsa. Mana hattoki bugun birodarlar to'rbetda internetdan bolalarni ushlab olib ketyapti. Internetda bironta birodar agar jihad degan kalimani yozgan bo'lsa, fawran keladi. Kelib uni olib ketadi. Bu siz e, so'z erkinlik, u bu degan gaplar hammasi aldov, hiyla, makr bu. So'z erkinlik ularga bor. Va odamlarni aldash aldash uchun shu narsalar aytiladi. Hech qanday so'z erkinligi yo'q. Nimaga bo'lmasa Amerikada, Yevropada, Almaniyada u Kalashnikov yo'q unda. Imom masjidlarini ushlab ushlab olib ketyapti. Masjidda da'vat qiladigan imom masjidlarni ushlab olib ketadi. Hech qanday so'z erkinligi yo'q. Ikkinchi javob. Shurada ilmlik, aqllik, taqvo va solih odamlar o'tiradi. Ammo demokratizmga iymon keltirgan demokratlar va ularning majlislarda, parlamentda o'tiradiganlarga shu shartlar yo'q. U musulmon bo'lish ham shart emas. To'g'rimi? Bularning parlamentlar oydan sizlarga bu oshkor dalil. Musulmon bo'lish ham shart emas. Alloh bor deb e'tiqod qilish ham shart emas hattoki. U mulhid bo'lsinmi, bedin bo'lsinmi, nima bo'lsa ham farqi yo'q. Ikki oyoqda yuradigan bir hayvon bo'lsa bo'ldi. Tushunyapsizlarmi? Hmm. ikki oyoqda yuradigan hayvon ekan bu. Zohirda nomi inson. Qanday bo'lsa u musulmonmi, mu'minmi, mushrikmi, muvahhidmi, mulhidmi, farq yo'q. Endi shu iymon narsada farq bo'lmagandan keyin solih bo'lish, amin, amonatdor bo'lish, xoin bo'lmaslik, taqvodor bo'lishlik shu gaplarga umuman e'tibor yo'q. Yaratuvchi Allohga iymon va payg'ambarlarga e'tiqod shu narsa bo'lmagandan keyin diyonat, amonat, sadoqat shu narsalar bo'ladimi? Shuning uchun ustoz aytayaptiki, <coughs> shurani ya parlamentni shuraga qiyos qilish xuddi shirkni tawhidga va kufrni iymonga qiyos qilish birodarlar. Oqni qora desh va qorani oq desh bu. Hech imkoni yo'q buni. oq narsani qora narsaga qiyos qilish va qora narsani oq narsaga qiyos qilish mana bu ikkisining rangi bir xil ekan deysa, buni hammalar dunyoda yolg'on yolg'on deydi. Biz ham shuni yolg'on deymiz. Biz bularga aytamizki, sizlar haqni botilga va nurni qorong'uga aralashtirmoqchisizlar. Alloh taolo musulmonlarga ko'rsatgan shuro va demokratizm, sassiq, xabis shu nizom bularning orasida farq yeru osmon farqi bor. Yer osmonni orasida bor farqqa o'xshaydi. Xullas Shura Alloh taolo yasagan nizom va rabboniy manhaj ilohiy manhajdir. Ammo demokratizm Bu noqis chala bo'lgan bashar va insoniyatning soxta nizomi bu. Va buning orasida insoniy xohishlar, shahvoniy fikr va irodalar ham turibdi. Hech qachon bu o'xshamaydi. Shura demokratizmga o'xshamaydi. Ya demokratizm shuraga o'xshamaydi. الشورى من شرع الله تعالى ودينه وحكمه شورى بو الله تعالى نين شريعته والله نين دينه والله نين حكمه والديمقراطية كفر بشرع الله ودينه ومناقضة لحكمه أما ديمقراطيزم بو الله نين شريعته والله نين دينه كفر بو والله نين حكمه قرما قرش ترى ديگن بردين در والشورى تكون فيما لا نص فيه Amma inda vurudin nassi fala shura. Birodarlar, bu muhim qonun ekan. Buni tushuninglar. Shura qachon bo'ladi? Allohning kitobida va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatida bironta hujjat bo'lmasa shura bo'ladi. Hozir jihad to'g'risida jihad borma, yo'qma deb mashvara qilish bu kufr birodirlar. Tushunyapsizmi buni? jihad bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda 500 ta oyat taqriban jihad to'g'risida nozil qildi. Va minglab hadislar bor payg'ambar alayhisolatu vasallamning siyrati to'la jihaddan. Hozir agar bir odam turib aytsa, islomda jihad bormi, yo'qmi desa, u kofir bo'ladi bu. Ha, agar bir odam aytsa-ki, bu joyda jihad qilsa hozir qanday bo'ladi? U boshqa masala Bu. jihodning to'rlarini mashvara qilsa u boshqa gap. Tushunyapsizlarmi? Hmm. Ya'ni hozir bu yerda qurol ko'tarish, jihod qilish qanday bo'lar ekan? Ya hozircha til bilan qilaylikmi, ya hozircha da'vat da'vat orqali ishlarni olib boraylikmi? U boshqa mavzular. Lekin jihod shariatda bormi, yo'qmi desa, nauzu billah, bu kofir bo'ladi bu odam. Bu Qur'oni Karimda bor narsa. Nas bor, oyat bor, hadis bor borki, jihad shu musulmon ummat ustida farz. Agar shu to'g'risida biron kishi maslahatlashsa, bu joiz emas. Xuddi Qur'oni Karimda bor narsaga qarshilik ko'rsatyapti. Shuning uchun birodirlar, shura qachon bo'ladi? Agar Qur'ondan oyat ya hadisdan, sunnatdan hadislar bo'lmasa. Agar bo'lsa, shura yo'q. Wa ma kana li mu'minin va la mu'mina idza qadallohu va rasuluhu amran an yakuna al-khiyaratu min amrihim. Bironta mu'min bandaga va bironta mu'mina ayolga ijozat yo'q. Agar Alloh va uning rasuli bironta narsani aytgan bo'lsa. Nimaga ijozat yo'q? An yakuna lahum al khiyaratu min amrihim. Allah va Rasul Allah va uning rasuli bironta farmonni chiqargan bo'lsa, unda bironta mu'min ya mu'minaga ixtiyor yo'q. Albatta uni qilish kerak u. Bunda shura qilib o'tirsa bo'lmaydi. Amma demokratiya lekin demokratizm nima ekan? Bu har bobda, har darvozada, har joyida o'ynab turadi, masxara qilib yuradi. shariatning iboratlari, oyat hadis va Allohning hukmlari hech qanday e'tiborga olinmaydi demokratizmda. Demokratizmda e'tiborga olinadigan narsa nima? Xalq nima deyapti? Tushunyapsizlarmi? Xalq nima deyapti? Hamma joyda shuni aytadi. Shuning uchun ular o'zining qonun kitoblarida shuni yozganki, al-ummatu masdarus salatati jami'an. hamma qudratning manbai nima? Xalq. Qonun yasash joyi bo'lsinmi? Qonun ijro qilish mana polis mulislarning ishi bo'lsinmi? Ya qazovat qilish mana hokim qozilarning ishi bo'lsinmi? Hammasida kimdan maslahat so'raladi? Xalqdan. Allohning kitobi ya payg'ambarlarning gaplari, hadislari, farmonlari buni hech qanday e'tibor yo'q. Shuning uchun birodirlar, mana bu demokrat davlatlarda endi xijolat bo'lmay shuni aytishga majbur bo'ldik. Livotabozlar jamoat yasadi. Jamoat yasab o'zining huquqlarini talab qilyapti. Ki mana biz erkaklar erkaklar bilan shu yomon ishlarni qilamiz, bizga ijozat beringlar, bizga huquq beringlar dedi. Mana bu demokratizm mana. Xohlagan odam xohlagan narsani so'raydi. Va chunki buni xalq so'rayapti, shuning uchun siz bularga hech qanday jazo berilmaysiz. Nauzu billah summa nauzu billah. Va oldin aytgan edik, ki bugun Avropada, butunlay Avropada vallohu alam bu livotabozlik bu qonuniy bo'lib ketdi. Qonuniy. Ikkita erkak to'y qilamiz desa hech kim ularni to'silmaydi va golenda degan shu davlatlarda hattoki hozir it bilan ham nikoh qilishga billah nikoh kalimani ishlatmaylik to'y qilishga it bilan to'y qilishga ham qonunan ijozat bor mana bu demokratizm bu buni qanday qilib shuroga taqqoslaydi qanday qilib shuro bilan qiyoslaydi shu ishni shu demokratizmni qanday qilib shuroga qiyoslaydi? Shurada Allohning dini birinchi o'rinda turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari ikkinchi o'rinda turadi. Ahli ilmlar, salaf solihlarning fatvolari uchinchi orinda turadi. Ijmo, qiyos bu hammasi bor. To'g'rimi? Ammo bularda shariat degan Allohning dini dinining umuman e'tibori yo'q, umuman hisobga olinmaydi. E zina nojoiz ekan, vatanimiz, jamiyatimiz barbod bo'lib ketyapti. Bir bunga hukm chiqaraylik. Ha, to'g'ri-to'g'ri prezident e, rozi bo'lsa chiqaramiz dedi. Mana shu ekanda bularning dini. Ochiq kufr, ochiq shirk. Hech narsani tushuntirib o'tirishimizga hojat yo'q. Faqat mulhidlar, rus kommunistlari ozgina beaqillik qildi, oshkor dunyoga aytib qo'ydiki, Alloh yo'q, ammo bular shuni aytilmayapti. Xalos. Bo'lmasa bir xil kofir bular hammasi. Al-kufru millatun wahida, kufr hammasi bir ummat. Lekin uning darajalari bor, birodirlar. Shura Shurada tartib shunday bo'ladi. Xalq va aksariyat, ya'ni ko'pchilik. bular hammalar kimga itoat qilish kerak va kimga quloq solish kerak, kimga o'nglash kerak? Alloh va uning rasulining farmonlariga summal imamil muslimin. Undan keyin musulmonlarning amirul mu'mininga itoat qilish kerak. Va tabiiy, ya'ni kitob va sunnat bilan barobar bo'lsa-da, bo'lmasa itoat yo'q. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xaliq. Oshkor gaplar. Lekin demokratizmda shunday emas. Demokratizm birinchi o'rinda kimni hisobga oladi? xalq. Xalq nima desa, o'sha bo'ladi. Shuning uchun biz demokratizmni aytib olamizki, bu aksar xalq qaysi tarafda bo'lsa, o'sha hukmni chiqaradi. Aksar xalq nima desa, o'shani shariat deb biladi. Aksar xalq nima desa, o'shani din deb biladi. Al-aksariya tuhallil va al tuharrim. Aksariyat ko'p ko'p xalq qaysi tarafda bo'lsa, o'sha halol ham qiladi, o'sha harom ham qiladi. Agar bu xalq turib ketsa, u aytsa-ki, mana bu zino bilan bolalarimiz, qizlarimiz buzilib ketyapti, buni to'xtataylik desa, undan keyin ular qaraydi. Mana 55% to'xtataylik deyotganlar bor ekan. Ammo 45% to'xtatmaylik deganlar bor ekan. Unday bo'lsa mana buni halol, harom deylik mayli. zina harom bo'ldi deb dastur chiqadi. Lekin aytinglar, birodarlar, bu Allohning qonuniga rioya bo'ldimi? Allohning Qur'oniga rioya bo'ldimi? Ya bu xalqga rioya bo'ldimi? Ochiq gap bu. Unda bo'lsa shirk bu, hech qanday shubha yo'q bunda. Alloh taolo bilan shu xalqni biz Nauzu billah, Alloh taolo bilan shu xalqni bu demokratlar nima qildi? bir qilib tashladi. فالاكثريه هي الاله والرب في ديمقراطيه bu aksariyat ko'pchilik qaysi tarafda bo'lsa shunga e'tibor bo'ladi demak shu iloh bo'ldida rab bo'ldi bu demokratizmda aksar qaysi tarafda bo'lsa o'sha ekan ustoz bu yerda aytadiki mana bu g'arb demokratda shunday ekan hech bo'lmasa xalqning gapiga quloq soladi Ammo bizda arab davlatlarida va musulmon degan shu davlatlarda demokratizm ham buzilgan. O'shanda ham aksar xalq nima deyapti shunga e'tibor shu e'tiborga olinmaydi. Podsha nima deydi? Ya amir nima deydi? Prezident nima deydi? Shunga qaraydi xalq. E, shunga qaraydi xolos. Mana bularning demokratizmi ham buzilgan. Ammo shurada aksariyatga qaramaysiz. haqqa qaraysiz. Haq bo'lsa, hammalarga qarshi bo'lsa ham bu to'g'ri bo'ladi. Mana qiyomat kunida birodirlar shunday payg'ambarlar keladi. Ki ularga bir ummati ham yo'q. Bir ummati ham yo'q. Endi nima deymiz? Xo'p, payg'ambarlar nohaq bo'lganmi, xalq nohaq bo'lganmi? Xalq nohaq bo'lganda lekin demokratizm dindan auzubillah u payg'ambarlarni nohaq va xalqni haq deshingiz kerak mana kufr muhammad sallallohu alayhi vasallam agar u kishining hayotini qarasangiz makkada xalq muhammad sallallohu alayhi vasallamni qabul qildimi yo'q madinaga ketayotganda vallohu alam 150 ma qancha sahobiylar birga chiqdi unday bo'lsa madinada millionlab odamlar bor edi ya minglab deylik minglab odamlar bor edi. Butun Arabistonda millionlab odamlar bor edi. Hammasi qarshi 150 kishi musulmon deydi. Mana demokratizm mizonga agar so'sangiz, nauzu billah summa nauzu billah bular nohaq ekan. Bu gaplarni ham aytishda odam qo'rqadi. Alloh taolo saqlasin. Bu din kufr bo'lmasa, bu demokratizm din, bu shirk bo'lmasa, bu ilhod bo'lmasa, bu kommunistdan ham yomon bo'lmasa, boshqa hech narsa yomon emas. aksariyatga qaraydi bular. Ko'pchilik qaysi tarafda? Bo'ldi. Ko'pchilik qaysi tarafda bo'lsa, o'sha donq ekan, o'sha zindabod ekan. Unday bo'lsa, birodirlar, bir tirik misolini beraylik. Agar e'lon qilsak bugun, fulon davlatning shayxul islomi kelar ekan. Siz menga ayting, Allohdan qo'rqib, necha ta odam yig'iladi? 10 ming, 20 ming, mayli 50 ming deylik. Lekin agar aytsak, Gollywoodning fulon fohisha bugun kelar ekan. Vallohu alam millionta odam yig'ilsa kerak unga. To'g'rimi? Gollywoodning fulon aktyori, fulon fohishasi bugun keladi. Butun vatanning bor yoshlar, qizlar hammasi unga boradi. Endi nima deymiz? Sheyxul Islom botil ekanda unda bo'lsa. Bu fohisha har kun bu karavotdan, har kecha u boshqaning kravatidan yuradigan bu, fohisha haq bo'ldida unda biz. Mana birodarlar, demokratizm din shu ekan. Demokratizm dinda aslan insoniyatning hurmati yo'q. Insoniyatning hurmati yo'q. Insonni eshak hisobida hisoblaydi ular. Mana 20 ta eshak shu tarafda ekan, mana 5 ta bu tarafda ekan, bular kam ekan, bular ko'p ekan. Eshaklarning hammasi qismi bir xil. Ularning kallasi ishlamaydi. Lekin agar bir tarafda, bir tomonda bir Shayxul Islom o'tirgan bo'lsa, u boshqa tarafda bir shopyor bo'lsa, qanday qilib bu ikkisining ovozi bir xil bo'ladi? Tushunyapsizlarmi, birodirlar? Bu Shayxul Islomning kallasi bilan bu shopyorning kallasi bir xilmi? mashina haydab hayotini o'tkazib tashlagan odamning ko'zi qarashi va Shayxul Islomning ko'zi qarashi bir xil bo'ladimi? Lekin shu demokratizm, shu din, shu badbaxtlarning shu dini insoniyatni haqoratladi. Insonning hurmatini tukib tashadi. Bir injener bilan, bir temirchi bilan birligi bormi? barobarmi bular? Bir injener 20 yil institutda o'qigan, institut bitirgan odam. Shu injener bilan bir temirchi bir barobar bo'ladimi? Lekin demokratizm ikkisini barobar deydi. U 20 yil dars o'qiganda nima foydasi bo'ldi? Agar shu temirchi bilan bir xil bo'lsa bu. Ya'ni insoniyatni maymun ya xachar ya eshakka o'xshatib qo'ydida da birodarlar bular. Maymunlar 20 ta bo'lsin, yo 5 ta bo'lsin, hammasi bir xilda ular. Eshaklar hammasi bir xil bo'ladi. Lekin insoniyat shunday emas, birodarlar. Va ma yaqiluha illa al-alimun dedi Alloh taolo. Ki shu narsalarni, shu Alloh taolaning oyatlarini tushunmaydi magar ahli ilmlar. Qul hal yastavi allazina ya'lamuna vallazina la ya'lamun. Ilmliklar va jahillar bir xil emas dedi Alloh taolo. Lekin mana bu demokratizm hammasini bir deydi. Bular insoniyatni behurmat qildi, insoniyatning obro'ini to'kib tashadi. Mana shuning uchun inson inson bilan to'y qiladigan ishini bugun bular inson hayvon bilan qildiryapti. Insoniyatni obrusini tushirib tashadida. Bu badbaxtlarning ishi shu. Hattoki ba'zi birodarlar menga aytdiki, Rus vaqtda kommunistlar kelgan vaqtda Bizda shunday fohisha yolong'och filmlar yo'q edi dedi. Hattoki rus askarlari kommunistlar <coughs> yolong'och filmlar bo'lsa uni bekit tashar edi u markazni ham. Lekin bugun unday emas. Eshakga o'xshab, itga o'xshab ketdi insonlar. Va bular insonni itga o'xshatish va eshakka o'xshatish uchun maymunga o'xshatish uchun mukammal harakat qilyapti. mana eng avjiga chiqqan Rumlik podshohi Julius Caesar bor edi. Julius Caesar bu demokratizmni qurgan odam bo'ladi. Demokratizmga iymon keltirgan. Bu nimani qilgan bilasizmi? Rumda bir katta maydon bor. Tomoshaxona. Tomoshalar bo'ladigan bir maydon bor edi, vallohu alam. o'sha maydonda o'zining onasini nauzubillah olib kelib, onasi bilan zino qilgan, undan keyin aytganki, mana demokratizmning eng ustun darajasi. Bu bularning salaflari va bularning avlodlari ulardan ham battar. Onasi bilan zino qilib, hech xijolat, pushimonlik yo'q, balki nima deydi? Mana demokratizmning eng baland en ustun darajasi shu ekan. Xohlagan odam o'zining onasi bilan ham ish qilsin, mushkili yo'q dedi. Inson erkin dedi. Xohlagan narsani qilsin dedi. Mana Julius Caesar Rumlik podsho shu ishni qilgan, undan keyin demokratizmni e'lon qilgan. Mana bu demokratizmning nimasi? Asosi u bularning yomon sassiq tarixi. Demokratizmda tarozu va ularning ilohi nima ekan? Aksariyat. Qaysi tarafda aksar bo'lsa, qaysi tarafda ko'pchilik bo'lsa, bo'ldi o'sha bo'ladi. Amma shura falaysa lil aksariyati fiha atharun wala mizan. Amma shurada aksariyatning asri yo'q. Haq qaysi tarafda bo'lsa, o'sha bo'ladi. Alloh taolo aksariyat to'g'risida Qur'oni Karimda bir nechta oyatda shuni aytgan. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun, aktharuhum la yaqilun. Va in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, agar siz yer yuzda bor aksar odamlarga ergashsangiz, yudilluka an sabilillah. Bu aksarlar sizni Allohning yo'lidan adashtirib tashlaydi. Adashtirib qo'yadi. In yattabi'una illa dhanna va inhum illa yakhrusun. Bu aksar odamlar gumonga ergishib yuradi va taxminiy ishlarni qiladi. An'am surasining 116-oyat. وما أكثر الناس ولو walau بمؤمنين bi mu'minin. Yusuf surasining 103-oyat. وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون روم سورة سنين سكزنشي آيات وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يوسف سورة سنين بريوز أولتنشي آيات ولكن أكثر الناس لا يشكرون أكثر آدم لا شكر Baqara surasining 243-oyat. Walakinna aktharan-nasi la yu'minun. Yusuf surasining 21-oyat. Walakinna aktharan-nasi la ya'lamun. Ko'pchilik haqiqatan bilmaydi. Yusuf surasining 21-oyat. فأبى أكثر الناس إلا كفورا Yusuf surasining 40-oyat. Mana birodarlar, Alloh taolo aksariyat to'g'risida, ya'ni ko'pchilik to'g'risida shu hukmini nozil qildi. Ya'ni aksariyat aksar nima bo'ladi? Xatoda bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Lekin shuni ham tanbih qilib aytib qo'yaylik. aksariyat mutlaqan yomon emas. Umuman yomon emas. Ba'zida shunday bo'lish mumkinki, ikki taraf haq. Lekin bir tomonda ko'pchilik bor. Tushunyapsizlarmi? O'shanga ergishamiz. Bu ham haq, bu ham haq. Lekin bu haqda kamchilik bor ekan, bu haqda ko'pchilik bor ekan. Shunga ergishamiz. Misol uchun, amaliyotga chiqdik, ya safarga chiqdik, dushman ro'baro keldi. Dushman yuzma-yuz kelib qoldi. Hozir ikkita tariqa bor. Jang qilish ya jang qilmaslik. To'g'rimi? Maslahat bo'ldi. 20 ta birodar o'tirdi. 15 ta birodar aytdiki, jang qilmaylik. Jang qilsak ziyon bo'ladi. va safarimiz ham oldiga yurmaydi. Va 5 ta aytdiki, yo'q, jang qilaylik, jonimizni fido qilaylik, qanday bo'lsa ham qilaylik. Endi hukm 15 aksariyatga bo'lish kerak. Nimaga ikkisi haq? Jang qilsam haq, jang qilmasam haq, to'g'rimi? Ikkisi haq yo'li u. Lekin lekin jang qilmaydigan birodirlar ko'proq ekan va jang qiladiganlar kamroq ekan. mushkilni va maslahatni o'ylagan shu karvonning musofirlarning mushkillarini va maslahatlarini o'ylab 15 ta birodar aytdiki, yo'q qilmaylik. U 5 ta birodar aytdi, qilaylik. Hozir bularning manfaat, maslahat hammasi shar'iy jihatdan to'g'ri. Shunday bo'lsa biz aksariyatga ergashamiz, birodarlar. Tushunyapsizlarmi shuni? Lekin aksariyatni asos qilib qo'ysa, tarozi qilib qo'ysa bu bo'lmaydi. Haq bo'ladimi, nohaq bo'ladimi har holda qaysi tarafda ko'pchilik bo'lsa, o'sha taraf zindobod bo'lar ekan, o'sha taraf dong bo'lar ekan. Bu gap noto'g'ri. Ammo demokratizmda shu bor. Bular haqqa qaramaydi. Ular to'g'ri noto'g'riga qaramaydi. Aksariyatga qaraydi. Mana aksar xalq nima desa o'shani qiladi. Ha, ba'zi-ba'zida Shunga ham munofiq bo'lib ketadi bular. Aksar xalq nima desa o'shani qilmaydigan ham bor. Misol uchun mana shu tog'utlarning ilohi Amerika. Bular aytadi biz demokratmiz, a? Ko'p faxrlanadi shunga. Bizda u bor, bu bor, erkinlik bor <laughs> deydi. Lekin bularda Amerika, Britaniya, Avrupa yuz minglab odamlar, millionlab odamlar Iroq jangga qarshi chiqdi. Eslaysizlarmi sizlar u muzohiralarni? Yevropada, Kanada, Avstraliya, butun dunyoda voy boldi Afg'onistonga kirdilar bo'ladi shu. Iqtisodimiz buzildi. Hamma musibatlar boshimizga keldi. Bu terroristlar bizga hujum qiladi. Bo'ldi Iroqni qilmanglar dedi. million million xalq chiqar edi. Lekin ularning gapi olindimi? Yo'q. Yo'q. Iroqga hujum bo'ldi. Undan keyin shu itlar, bu xinzirning bolalari, bu maymunning bolalari nima qildi? Butun Iroqni barbod qilib tashadi, bolalarni, farzandlarni, ayollarni hammasini benomuz tajovuz qilib, zulmning oldin o'tib ketgan qissalarini hammasini bosib tashadi. Hammasidan ustun turdi zulmda bular. Lekin oxir nima deydi? E, Iroqda biz aytgan narsa yo'q edi, bizdan xato bo'ldi deb shunday masxara qiladi musulmonlarga bular. Ular shuni aytganda xamihat bombalar bor deganda va hozir aytadi yo'q dedi. Nima uchun qildilar? Biz xato qildik. Mana demokratlar buni. musulmon ummatni o'ldirib tashadi. Musulmon ummatning bir shunday katta sonini shahid qilib tashadi. Millionlab bolalarni shahid qilib tashadi. Shayx Usoma rahimahullohni ushlaymiz deb butun Afg'onistonni darbadir barbod qilib tashadi. Bir odamni ushlaymiz deb. U qaysi qonun ekan bu? Bir odamni ushlash uchun butun vatanni ursa bo'ladimi? lekin qildi bular buni mana bularning demokratizm shu ekan birodirlar. har doim ham bular xalqning gapiga quloq solmaydi lekin aytadi shuni ki bizda mezon tarozi nima xalq ammo biz shuralik musulmonlar nima deymiz yo'q biz asosimiz haq shuning uchun birodirlar, biz husayn roziyallohu taolo anhuni haq deymiz va yazidni nohaq deymiz bo'lmasa husayn radhiyallahu ta'ala anhu bilan odamlar ularning soni 100 ga ham bormaydi to'g'rimi lekin u kishini biz haq deymiz va payg'ambar sallallohu alayhi va vasallam Makkadan chiqib ketayotganda 150 ta odam bilan chiqdi. U kishini biz haq deymiz. Alhamdulillah shunga iymon keltirganmiz. Va ba'zi payg'ambarlar qiyomat kunida keladi, bir dona ummati yo'q, uni ham haq deymiz va xalqini nohaq deymiz. Mana shuning uchun biz demokratizm dinini kufr deb bilamiz, shirk deb bilamiz. Alhamdulillah. Inshaalloh darsini keyin davom etamiz. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته